ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze muri ano makuru yo kuri uno wa gatandatu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo muri komine ya gitobe intara ya kirundo basabwa kudoma k'urutoke ku nkozi z'ibibi kandi birinde gukinganira ibibaba ikibaba nako byavuzwe na buramatari wa kirundo kuri uyu wa gatandatu kuri uyu wa gatandatu igihe yari agiye gutanga ijambo ry'ihumure aho hari mudandaza muri ako gace yishwe mu ijoro rishira wa kabiri really ibitigiri by'abakenyezi bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro mu ntara ya Kayanza byavuye ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana bigera ku bice mirongo itandatu mu myaka itanu iheze urongo intara y'ubuvuzi ya Kayanza agasaba indongozi kubandanya bahimiriza mu ntara ya Mwaro bamwe mu banyagihugu muri komine Gisozi basaba ivuriro ryubatswe ku musozi Musivya kujya kugururwa gutyo bikanabafasha no kugira urugendo rugufi munsi umushikiranganje ajejwe imico kama n'akaranga asaba abaririmbyi mu karere ka Afrika y'ubuseruko gukorera hamwe bakarahurana ubwenge yabivuze ahejeje kwakira umuririmbyi Hoze Muhando ava mu gihugu kibanyi Hano makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu yubakwa gikigo kijejwe gutunganya amaraso mu ntara ya Gitega umugambi wo kwikingira kiza ca corona ni bimwe mu byaranguwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu gihe umushikanganje Tade Ndikumana yariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atatarangiye yamenyesheje kandi ku bushikanganje arongoye bwiye kubandanya bwegereza abanyagihugu abaganga babinonosoye tumwumvirize twarashyitanguje inyubako ku byerekeye inyubako nyene urazi yuko ikigo kijejwe gutunganya amaraso abarwayi ashobora gukenera gisanzwe gifite icyicaro ngaho Bujumbura mugabo murazi yuko leta y'u Burundi yamaze gushyira umugwa mukuru wa politiki igitega twabonye rero abo hagati mu gihugu canke mu buseruko byoba byiza nabo baronse inyubako ikigo bitura iyo rero icyo kigo cy'akarere bavuga ko hagati n'ubuseruko kiriko kirubakwa naco nyene ikindi cyari cyasize imbere na leta wari wa mugambi wo kurwanya kiza coronavirus watangujwe na nyacyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero twaratanze icegeranyo mu ndwi yahera amezi atatu ico rero carakozwe kuko cakozwe n'abaganga harabaye n'inyigisho kuri ico rero cyo kurwanya coronavirus aha twashaka kubwira abarundi n'amakungu yuko naho ngaha mu Burundi tubona yuko kwanduza uruhererekane rw'ijya ngwara rwagabanutse si ukuvuga yuko indwara yahera gutorera hamwe amavuriro kuko n'umugambi wa leta nawo nyene mato mato azohindurwamo amavuriro ya komine tuzobandanya kandi ko nabivuze kwegereza abaganga babinonosoye abenegihugu biciye mu gukorana neza n'amashyirahamwe y'abaganga b'abarundi banonosoye ibyo kwakira abakenyezi canke gukora abantu bagize amasanganya kugira ngo sahirize dupfunyirize urugendo abenegihugu bari hagati mu gihugu bamwe mu banyagihugu bo ku musozi munsi bya komine gisozi mu ntara ya mwaro barasaba ko ivuriro ryubatswe kuri uyu musozi ryo kugurura bavuga ko byotuma urugendo bagira baja ku yandi mavuriro kwivuza guca rugabanuka musitanteri wa komine gisozi avuga ko abajejwe intwaro muri iyo komine bamaze kwandikira abarongoye igisata c'amagara y'abantu basaba ko ryo kugurwa Laurent Ndikuriyo inyubakwa zizoba ryo ku musozi musivya muri komine gisozi mu ntara y'Mwaro zubatswe ku buryo leta iha amakomine ibicishije ku kigega fonike nk'uko bivugwa na musitani w'ikomine gisozi deo nayishakiye bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo musozi bavuga ko iryo vuriro ryaheze kubakwa haheze imyaka ibiri ivyo biremezwa na Gregoire niko kuboko umukuru w'uyu mutumba musivya yongera koko n'amazi meza amaze kuhashika iryo vuriro riri ku rubibe komine gisozi hana na komine mugamba bamwe mu banyagihugu kuri uwo musozi musivya bavuga ko hamwe iryo n'amavuriro ryo kugurura urugendo bagira baja ku mavuriro ya Kibimba na Gisozi muri iyo komine gogabanuka hari abandi bavuga ko bishika bakajya kwivuza ku bitaro vy'Imatana bakariha itike musani ya komine Gisozi deo naye shakiye avuga ko iryo vuriro ritarugurura ribuza abakozi n'imiti kugeza ubu avuga ko hamwe ryo kugurura vyotuma mugwaruka rushomereye hari abaronka akazi deo naye shakiye arongoye komine Gisozi amenyesha kandi ko uwahora arongoye iyo komine hamwe n'uwahora arongoye inama mpanuzwa jambo ya komine komine mu kiringo giheruka bandikiye ikete abarongoye igisata c'amagara y'abantu basaba ko iryo vuriro ryokugurura ubu ngo barindiriye inyishu bazohabwa imwaro Laurent kuri radio isanganiro tugushimire Laurent kuri yo tukiri mico gisata c'amagara y'abantu bitigira ibyo bakenyeze mu ntara ya Kayanza bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro mu byari yongereye biva ku bice 25 kwijana bigera ku bice 60 kwijana mu iyo myaka itanu heze muganga congera Celestin Rongo intara y'ubuvuzi ya Kayanza Bubanza asaba jeje intwaro hamwe n'abarongoye amashengero kubandanya bafasha mu guhimiriza abo barongoye kwijukira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro abakenyezi bo mu ntara Kayanza bitabiriye uburyo bwo gutandukanya imbyaro bagera ku bice mirongo ine na bibiri kw'ijana ibyo biharuro nyene bikerekana ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ubwo buryo bwari bumaze kwitabirwa ku rugero rw'ibice mirongo itandatu na bibiri kw'ijana Kayanza muganga Congera Celestin arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza akamenyesha ko kugira iyo ntambwe ishike ko mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi harungitswe umugwi kuja kurahura ubwenge mu ntara ya Ngozi kuko ngo iyo ntara yaguma iza mu bibanza vya mbere bijyanye n'ibitigiri by'abakenyezi bitabira ku bwinshakamo ko gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro. ubu arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza akamenyesha kandi ko hagiye harakogwa amahimirizo atandukanye cyane cyane ku bakenyezi bitura amavuriro bafise abana bagwaye kwashi bakenyezi bajya gupimisha imbanyi ndetse no gucandagisha ibibondo bamwe mu bakenyezi badakoresha uburyo bwo bwo gutandukanya imbyaro twavuganye bakaba batumenyesheje ko rimwe na rimwe babibuzwa n'abo bubakanye cyangwa amashengero basengeramo indongozi zayo ziba zitemera ibijyanye no gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro kuri bene abo bakenyezi nabo muganga Congera Celestin akabasaba kwegera baremesha kiyago kugira ngo babigishe uburyo bwo gukoresha ikirangamisi cy'iminsi méthode naturelle mu rurimi rw'igifaransa nubwo iyo ndongozi ivuga ko ishimishwa n'urugero uburyo bwo gutandukanya imbyaro rugeze ku ntara ya Kayanza asaba abajejwe intwaro n'abarongoye amashengero kubandanya bahimiriza abo barongoye akamaro ko gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro haba ku magara y'umubyeyi ndetse no ku bibondo yibaruka mukayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu ano makuru tuyabandaniza mu ntara ya makamba bamwe mu gwaruka rukirondera akazigo ku mitumba muri komine Makamba ruridoga kogwa kwa amafaranga 5000 kugira ngo bandikwe muri koperative y'abarondezi bakazi ku mutumba basigura ko biri mu vyotuma abatayaronse bakumigwa mu gizo koperative zari zije kubunganira bakanagira amakenga ko intwaro muri komine baba batazi ivyo ivyiryo tangwa ry'amahera kuri ivyo mustanera komine Makamba arahumuriza abo barondezi bakazi k'iryo tangwa ry'amahera 2000 itanu rizwi n'intwaro muri komine inyuma yo kwiyandikisha kw'abarondezi b'akazi kwabaye mu gihugu cyose amafaranga ibihumbi bitanu niyo umwe umwe asabwa kugira ngo yandikwe muri koperative y'abarondezi b'akazi ku mutumba ku mutumba muri komine makamba ngo bishobora gutuma haba abatagira ububasha bwo kwandikwa nk'uko uyu umwe muri babivuga na koperative woza tuzoyijyamo twese mu bisanzwe harimo abarishyuye amahera numva ko ari bazaba bemerewe kujya muri iyo koperative ku bwiwe ngo gutangisha amahera ku barondezi b'akazi ngo bitandukanye n'uko bari basanzwe barabyumvise hariho ukuntu bigoye mu ntangambere y'igihe tugitangura kubyumva asangiwe kandi n'uyu musore abona ko bari bakwiye gufashwa mu bijyanye n'ayo makoperative muri byose none badufasha batanguye kutwaka amahera yacu cyangwa imeze gute cyangwa bofata mu bibazo dufashishe bakamanza bakaturonderera kugira ngo ayo mashyirahamwe yemerwe ofishiyerema hanyuma tubone gukora neza akibaza nimba iryo tangishwa ry'ayo mahera bahera ibihumbi bitanu mu ntwaro muri komine makamba bo babarizi hamwe hoba ari imisantere yasabye ko boba inzego zwena irakiza aranabahumuriza ko iryo tangwa ry'ayo mahera ibihumbi bitanu asigura ko ari ayo gutunganya imigambi n'indinganizo ya koperative rizwi n'intwaro muri komine babasabye akabahamagarira ahubwo ukwiyandikisha ata n'umwe avuyemwo Jerome Hakizimana Makamba Radio Isanganiro Tugushimire Jerome Hakizimana mu ntara ya Gitega umugambi huko umwana wese muri commune mutaho intara ya Gitega yotunga n'imiburi buri rukwavu rumwe hamwe n'uwo gutera ubwatsi bw’ibi bitungwa ku marora yose ari muri iyo commune ngo biri mu bizotuma gisata c'ubworozi gikomera hakaba na karusho mu gukingira ibidukikije ivyo nibishikirizwa na mustanteri yo commune ya mutaho abanyagihugu baho bakaba nabo nyene bavuga ko iyo migambi hamwe n'iyindi bamaze kubabwira babona ko izobagirira akamaro jira nibigira kimwe mu byo komine mutaho yahisemo mu gukomeza ubworozi no kugwiza ubutunzi bw'abanyagihugu ndetse no kugwanya indwara zo gufungura nabi ni umugambi w'uko umwana wese atunga buri urukwavu rumwe nk'uko bivugwa na musitanteri w'iyo komine merikiyade nahora imbere uyu mugambi w'umwana urukwavu eh, ni umugambi twateguye muri no komine yacu mu ntumbero kugira ngo duhimirize abenegihugu kwijukira ibijyanye n'ubworozi kugira ngo n'akavu gashobore kuboneka kugira ngo nizamara no kwira bashobore no kuronka inyama bafu dufungura mu ntumbero kugira ngo dukinge za ndwara zituruka ku ifungura nabi zimwe bita kwashi n'izindi kandi dusahirize ubutunzi bw'abenegihugu murazi yuko urukwavu bujya rumaze gukura ruragurwa amafaranga atari make nko muri no komine urukwavu rukuze ruragurwa amafaranga yababa ibihumbi umunani si leta canke komine havana ikora icyo gikorwa twebwe icyo dukora gusa no guhimiriza ababyeyi gufasha ubwo rwaruka rwabo ko bashobora kubagurira n'imiburiburi agaswe k'urukwavu cya kabiri ngo ni ugutera ibyatsi by’ibitungwa ku mabarabara yose ibituma ngo n'ibidukikije bikingirwa nk'uko uwo mutegetsi abandanya bivuga ubwatsi turiko turahimiriza ko abenegihugu botera ku mabarabara ni bumwe twita rubingo bingo rwa kijambere eh, ubwo rubingo bingo rero twasanze rugwira cyane hanyuma cha turabona ko runafise n'ivyunyunyu e, bikwiye kubijanye n'ibitungwa igihe abenegihugu boteragira ubwatsi ibizofasha no gukingira ibidukikije kuko murabizi ko amabarabara akunda kugeramirwa cyane biva bivanye n'ukuntu bayarimamwo eh, tuca dusanga rero igihe baba bateye ubwatsi ku mabarabara bizotuma ata muntu ashobora kurenza isuka aho yateye ubwatsi maze iryo barabara tukazoba tumaze kurikingira gahungu Sebastiano umwe mu banyagihugu bo ku mutumba gerangabo muri komine mutaho ashima uwo mugambi w'urukwavu ku mwana aho wewe ngo abana biwe yamaze kuba izo nkwavu ukorora byo bavyiza cyane iyo abo umwana yotunze nk'inkwavu nka zitatu niho byo bavyiza kuko uraronka ugurya ukaronka ugushora mwizo isoko karonka amafaranga jewe mfise abana batatu jewe ko batatu umwe umwe wese afise inkwavu zibiri zibiri n'umugambi wo gutera ubwatsi bw'ibitungwa ku mabarabara arawushima aho ngo n'uwo badafise ibitungwa ubwo bwatsi abugurisha karonka amafaranga igitega Jean ibwira ku radio isanganiro tugushimire gerard n'ibigira nyagihugu muri komine gitobe ntara kirundo basabwa kudoma k'urutoke ku z'ibibi kandi birinde gukingiranira ikibaba byavuzwe na buramatari wa kirundo kuri wa gatandatu gihe yagiye gutanga ijambo gihumure aho hari umudandaza wa komine gitobe yishwe mu ijoro rishira uwa kabiri abantu hari nk’umusirikare umusirikare yatorotse igisoda bakaba bamaze gufatwa ku mvu abraham safari nk'uko musitanteri wa komine gitobe abivuga ngo muri iyo komine ubwicanyi busa n'uburiko burimonogoza ngo kuva mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka abantu batatu barishwe muri bo hakaba harimo umudandaza yitwa nkezabahizi etienne w'imyaka mirongo ine n'ibiri uwo akaba yishwe mu ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri inkuru duhabwa n'abanyagihugu baho mu gitobe zivuga ko yicishijwe umugozi mu gihe cy'isaha zitatu z'ijoro avuye muhiriwe agana aho yahora adandariza gushishikariza abantu indwi harimo umusirikare yahevye akazi bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza Musaneri wa gitobe dusabe Georgine ngo hari n'umukenyezi afunzwe yahatswe kugandagura umugabo wiwe aho akaba yamuteze ari mu ijoro amuhonda agafuni nawe Albert Hatungimana arongeye intara ya Kirundo ngo abanyagihugu ba gitobe nibabe maso bataramire umutekano ngo nabo abazokingira ikibaba inkozi z'ibibi bazofatwa nk'inkozi z'ibibi nyene mbere bashengezwe n'imbere y'ubutungane mbere ngo n'abantu bishinga amarigara banywa inzoga batabona iyo bakura amafaranga ngo bagiye kubavira hasi babakurikirane kuko abo nibo bavamwo inkozi z'ikibi yasabye abajejwe intwaro kubafata bakabajana mu mirima ya komine bakabakoresha ngombwa babacishe ko n'akanywafu ahamagarira abanyagitobe gukora ibikorwa by'iterambere maze abadakora babadome ko urutoke aho nyene muri komine ya Gitobe ku musozi wa Kivumu haraheruka guturigwa inzu aho ni umezi abiri aheze ababikoze bakaba bakoresheje essence ariko imana yarakinze abari muri yo bakaba barasohotse ibyari muri iyo nzu byose bikaba byarahiye biratokombera gushika ubu akaba atamuntu umwe arafatwa ku mvo z'amatohoza mu kirundo Abraham Safari ku radio isanganiro tugushimire Abraham Safari imbere yuko turangiza tubabwire makuru ajanye n'imico kama abaririmbyi mu karere ka Afrika y'ubuseruko bahamagarirwa gukorera hamwe bakarahorana ubwenge mu gutunganya indirimbo canke imiziki yabo bivugwa n'umushikanganje ajejwe imico n'akaranga ni nyuma yo kwakira umuririmbyi Hose Muhando ava mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuri uyu wa gatanu umushikiranganji w'imico kama hamwe n'ibikorwa bijyanye n'injira ry'uburundi mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko abona ko urugendo rw'uwo muririmbyikazi mu gihugu cy'u Burundi bifite insiguro y'ukunga ubucuti hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania iki gikorwa gisanzwe kiri mu bikorwa bikomeye cyane mpuzakarere yashoboye gushika hano mu gihugu cacu kugira ngo ateramike abarundi ni igikorwa rero kiri mu ntumbero yo gukomeza imico kama yo gukomeza umubano mwiza hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Tanzania dufise ubucuti budasanzwe muri kano karere yatubwiye yuko nyina wiwe asanzwe yamuka muri kino gihugu cy'u Burundi murumva yuko rero twakiriye mushikacu akaba yaje gutera iteka kino gikorwa hambavu y'ivyo umushikanganje Ezekiel nibigira abona kandi kara kajyo keza kubaririmbyi b'i Burundi nabo mu karere ko gusabikanya ubumenyi baba bafise mu bijanye n'umuziki muri iyi migenderanire dufitaniye muri Afrika y'ubuseruko tuza turigana ko we yaje hano mu gihugu aziga ibitari bike kandi natwe nk'abarundi abaririmbyi b'abarundi ategerezwa kubyigira kuri mugenzi we urabona ukujewe meze genda umuntu nama ndabira ku baririmbyi benshi bo ku isi nicyo gituma ubona ameze uku kandi nitwaro koze umuhando akaba yatanguye gusohora indirimbo yiwe ya mbere mu mwaka wa bibiri na gatandatu